hvala uzvišenom stvoritelju koji nas je okupio na ome časnom mjestu. Na mjestu za koga je poslanik sallallahu alaihi wasallame izlazeći iz njega nakon što su ga mus, mušrici isterali kazao ti si meni najdraže mjesto na zemlji. I tako mi Allaha da me moj narod nije isterao, nikada ne bih izišao iz tog mjesta. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallame, nikada ne bi izišao iz ovoga mjesta. To za razliku od ljudi koji dođu ovdje i hađija koji kažu ja ne bi ovdje mogao živjeti. Allah uposlanik sallallahu sallam kaže ja nikada iz te zemlje ne bi izišao da me moj narod nije istirao. Jer je to najdrža zemlja Allahu te barake od Zemlja sigurnosti i mira. Kako kaže uzvišeni Allah te barake od فليعبدوا رب هذا الbejt. Neka obožavaju gospodara ove kuće, to jeste Kjabe. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Koji ih hrani od gladi i koji im daje da u miru žive. Mir. A to je El Beledul Emin ova zemlja. Zemlja mira i zemlja sigurnosti. Pa je uzvišen je Allah Tebarak je od tada nas počastio kao i brojno drugu braću muslimane da se ove godine nađemo na ovom mjestu. I to je velika stvar. To je za mu'mina nešto nezaboravno. Kada se govori o Mekki, a o njoj su napisana brojna dijela, o vrijednostima, o odlikama Mekke, historijatu Mekke i tako dalje spominje se na prvom mjestu voda zemze. Ona se ne može zaobići zbog njene vrijednosti i uloge i da je sve ovo što vidite ovdje u stvari izgrađeno na tim temeljima, na temelju postojanja jednog bunara koji datira od davnih vremena, vremena odnosno bolje kazati od vremena, Isma, uh, vremena Ibrahima, ali i I druga stvar koja se spominje jeste crni kamen. Pa možda se nekad crni kamen spomene i prije same vode zemze. Pa ćemo mi nešto, inša Allah, progovoriti o crnom kamenu. O crnom kamenu o kome je poslanik Salava Sveme kazao brojne hadise. Imamo posebna dijela od islamskih učenjaka napisana o vrijednosti crnog kamena. Crni kamen je prolazio kroz razne etape i nedaće koje su ga snalazile kroz istoriju. Tako da bi po našim logičkim razmišljanjima bilo potpuno normalno i objektivno i realno da taj kamen danas više ne postoji, da ga nema nikako. No međutim, htio uzvišeni Allah te barak tala da sačuva kamen i da ostane do današnjih dana i ostaće ako Bog da dokle uzvišeni bude htio prvo što je snašlo crni kamen jeste požar koji je zadesio Kjabu, a dva puta je požar zadesio Kjabe. Jedan put u vremenu Kurejšija prije Islama, prije poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame i drugi put za vrijeme Abdullaha ibn Zubeira, ibn Lawama, radijallahu ta'ala anhuma. Zadesio je znači Kjabu, drugi, drugi požar. Što se tiče ovoga drugog požara, to je bilo u vrijeme, znači, Abdullah ibn Zubeira, kada je, kada je El Husayn ibn Numeir, El Kindi, opkolio Kjabu i zapalio je. I time je izgorio i crni kamen i raspolutio se ili raskomadao se na tri dijela. Pa ga je povezao Ibn Zubeir, Abdullah Ibn Zubeir, ko je njega ubio? El Hadžađ, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Ubio ga je, a prije toga za vrijeme Abdullah ibn Zubeda, on je naredio da se taj kamen ponovo vrati u prvobitno stanje, da se poveže, da se poveže sa srebrom i da se ti, znači, rasparčani dijelovi ponovo uvežu u jednu prvobitnu cijelinu. Potom kada je došao vladar pravovjernih Harun Ar-Rashid rahmetullahi alejhi, vidio je da se da je popustalo to srebro kojim je povezao Abdullah ibn Zubair crni kamen. Pa je odlučio da ponovo, znači 188. hrvatske godine, da ponovo popravi ili obnovi, znači, a, ono što je uradio Abdullah ibn Zubeir. Pa je probio kamenje koje je bilo iznad i ispod i pričvrstio ga sa bakrom, tako da bi znači ono steglo unutra taj crni kamen koji je znači već a, uvezao Abdullah ibn Zubair u jednu, u jednu cjelinu. I to je kamen tako uvezan na takav način tim srbom koga danas vidimo. Ovo nam kaže imam Al-Azraqi koji je živio i umro je 240. godine. Znači nije ono što mi vidimo. Nego ovo priča imam El u svome dijelu Ahbaru Mekke. Ima dijelo koje se zove Ahbaru Mekke. Pa je znači od vremena Haruna Ar-Rashida ostalo tako, znači jedno vrijeme ostao je kamen u toj cijelini. To je prvi slučaj, znači kada je izgorla Kjaba. Drugi slučaj, kada su došli Karamite i kada su uzeli crni kamen. To se desilo 317. hiđarske godine, kada su ušli u Mesečidur Haram, i to je poznati događaj. Odnosno, bolje kaze, to je najpoznatiji događaj vezan za crni kamen. Oni se pripisuju čovjeku koji se zove Pirmet, koji je došao iz Kupe, koji je jasno pozivao u nevjerstvo i u otpadništvo. I to je jedna skupina batinija. Šiitska jedna skupina koji u svojim vjerovanjima imaju otvorena nevjerstva. To je u stvari najgora skupina šita koji znači govore otvoreno stvari koje izvode čovjeka iz vjere i nimalo se ne libe pozivajući svoj, pozivajući svoj dalalet. Ubio ga je, ovoga krimeta ubio ga je, el muktefi billahi, el abasi, 293. On je osnivač toga, znači pokreta, njemu se pripisuju, a 317. godine desio se ovaj slučaj. Od sledbenika Kirmeta bio je Allahov neprijatelj koji se zvao Ebu Tahir al-Kirmeti Suleman ibn Abi Sa'id koji je bio vladar Bahreina. On je došao i izrazio svoje neprijateljstvo i pokazao ga prema Al-Mesridu Haramu sa 900 svojih sledbenika ušli su u Kjabu i ubijali hađije. U Mesridu Haramu ubijali hađije. Kako mogu biti muslimani? i kojim pravom da se popisuju muslimanima, a ubijaju muslimane na najčestijem i najsvetijem mjestu. I bacao ih u zemzem. Vodu i izlazio po ulicama mekanskim po kojim hodate, ubijao je muslimane dok nije napunio oko 30.000 muslimana. 30.000 muslimana sobom ubio. Ovo svjedoči znači istorija u koju Ehlu Sunnet Vol Džemat nimalo i O tome se znači navode jasne predaje i a, prepričavanja događaja koji se dešavali u to vrijeme. Potom je i radio je druge opake stvari. No međutim, onaj ko je mu'mina, onaj ko je mu'mina, nakon toga može raditi šta hoće. Ne sme tamo više. Jer nema gore grijeha. Koji ćeš veći grije od toga da dođeš i da ubiješ hađiju pored kjave. Pa je potom došao do crnog kamena I udario ga tri puta sa buzdovanom, probijačom, udario je crni kamen i izvadio ga je poslije ikindije namaza 14. Zulhidžeta 317. godine. Izvadio ga je, znači, potpuno i odnio ga je sa sobom u Al-Bahrej. Želeći da ljudi dođu tamo i da tamo čine hađ. Ne tamo gdje je Allah rekao, nego tamo gdje on želi. Pa je odnio kamen sa sobom. Pa je ostalo mjesto gdje biva kamen prazno. Dolazili bi ljudi i samo nakon radi bereketa stavljali ruku unutra, u stvari nema ništa. Nego to je mjesto prazno bilo. Nije bilo tu, znači, kamena. Sve dok nije vraćen kamen, tu u utorak na Bajram desetog, znači Zul hijjata, 339. Hidžetske godine, a to je bilo nakon smrti ovoga Ebu Tahir al koji je umro 332. pa je znači nakon toga 7 godina vraćen kamen, na to mjesto, nakon što je 22 godine bio u Bahrenu. 22 godine muslimani su hačili, a nije bilo crnog, a nije bilo crnog kamena. Treći slučaj koji se desio vezan za kjabu, odnosno vezan za crni kamen, jeste događaj ili postupak koga je jedan bizantijac učinio 363. hižeske godine. Kako spominje Ibn Fahd al-Mekki u svome dijelu, itihafun vora bi ahbari umil kura. Kaže, bilo je vreme kaj lule, znači oko podne, podnevskog vremena, I nije talafio nikog ko kjabi osim jedan od dva čovjeka. Kaže, pa je polako prišao jedan čovjek glumeći da talafi i polako je prišao crnom kamenu, niko ne zna šta želi. Pa je uzeo mi'awal. Mi'awal u arapskom jeziku je alatka za kopanje, kao naš kamp. Otprilike je tako jedna alatka bila. Pa je udario po crnom kamenu jedan put, pa je to jedan od prisutnih koji je tavafio, kaže se da je bio čovjek iz Jemena, primijetio i dotrčao, pa ga je sa leđa udario nožem, uboga nožem. Pa je pao na zemlju, pa su ljudi pritišali, znači sa svih strana, da vide šta, šta se to dešavalo i šta se dešava. Pa kada su vidjeli, ubili su ga. Su vidjeli šta je uradio, ubili su ga, a njemu je ponuđen veliki imetak da to uradi da oskrnavi crni kamen. Pa su ga ubili zbog te njegove namjere i postupka koga je učinio. Treći događaj, odnosno četvrti jeste događaj koji se zbio 413. hiđarske godine, spominjam ga opet Ibn Fehd al-Mekki u prethodno spomenutom dijelu i tehakul vara bi ahbari um kura, kaže došli su neki otpadnici muslimana koje je ponizio i koje je u zabludu odveo hakim koji se zvao Eluvejdi iz Egipta, koji je pokvario ljudima njihovo vjerovanje, njihov din. Pa nakon što imam preselamio, udario je crni kamen probijačom buzdovanom. Prišao mu, želeći znači da dotakne crni kamen. Pa ga je u tom momentu udario probijačom, dok nije oštetio znači crni kamen i dok nisu otpala od njega tri dijela. Pa su i kazao je dokle će se više obožavati crni kamen, dokle ljudi obožavaju crni kamen. Jer onaj ko ne zna propisa, on će tako smatrati. Jer na crnom kamenu se može činiti sežda. A to ćemo spomnjati ako Bog da u narednom predavanju. Pa su mislili, oni koji ne poznaju Allahov din, da, da neko obožava crni kamen. Kaže, ja hoću danas da uništim ovu kuću. Pa su većina prisutnih pobjegla, prepali se čovjeka zato što je bio krupan, glamazan čovjek bio, pa su pobjegli. Pa međutim, prišao je jedan čovjek, kaže se da je bio jemenac i da ga je ranio. Potom, kada je pao na zemlju, prisigli su ostali ljudi, i raskomadali ga u komade i spalili ga. A imao je sa skupinu, znači pomagača koji su pomogli u svim tim zlodjelima. Tako je kamen ostao dva dana raspačan, pa su došli neki pripadnici plemena Benušejbe, pa su ga ponovo vratili, znači ponovo ga sastavili, pričvrstili ga opet a, miskom i poznatim materijalom koga, koja su znači koristili za pričešćivanje kamenja. Peti događaj jeste događaj koji se desio 990. hijrijske godine koga spominje imam Ibn Allan u svom djelu Al-Ilmu al Mufrad bi Fadli Al-Hajar Al-Aswad. Posebno odvojeno znanje o vrijednostima crnog kamera. Tako je nazvao svoje djelo. Pa kaže da je 990. godine došao čovjek iz Iraka koji je bio stranac i guzdovanom udario kamen, a to je primijetio vladar koji je bio to vrijeme, koji se zvao Nasir, Džaoš, koji je prišao i ubio toga čovjeka zbog postupka koga je radio. To je bio, znači, peti napad na crni kamen. I šesti događaj jeste, koga spominje šejh Husein Baselame, koji je umro 300, 1356. godine, znači to je prije nekih 70 godina ili tako nešto. Kaže, lijepo je spomenuti ovdje događaj koji se desio pri kraju mjeseca Muharama 1351. hijđarske godine, kada jedan perizijanac koji je došao iz Afganistana, ušao i odbio jedan dio crnog kamena. Udarao da ga nije odbio. I otkinuo dio platna od kjabe i ukrao jedan dio srebra koji je bio u Kjabi, ne u Kjabi, već bio je između zemzema i vrata Benu Pa su to primijetili čuvari u haremu, pa su ga uhvatili i nakon toga mu je presuđeno smrtnom kaznom. Kao i njegovim djedovima, prethodnicima koji su nastali, znači da oskrnave čast Kjabe i crnog kamena, ne samo to, nego čast svih muslimana. Crni kamen imao je nekoliko svojih okvira. Danas vidite okvir koga je uradio kralj Saud ibn Abdelaziz Ali Saud. To je 1375. hiđarske godine, znači prije nekih prilike 50. godina. To je znači taj okvir koga je on napravio koji dan danas stoji znači na Kjabi na uglu gdje se nalazi znači crni gdje se nalazi crni kamen. Ovo bi bilo nešto ukratko o o znači tim etapama kroz koje je prolazio crni kamen i musibeti koji su zadešavali ovu jedinu stvar koja je danas došla direktno iz dženneta. Crni kamen je došao iz dženneta, kako ćemo kasnije spomenuti u hadisima, I po naredbi Allaha te barake od ta'ala Ibrahim al-Khalil stavio ga je znači u ovaj dio u ovaj ugao u kome ga danas vidite. Bio je bijeli od mlijeka ili od snijega kada je spušten, no međutim pocrnio je zbog grijeha ljudi. Njegova dužina je otprilike kao dužina podlaktice. Koliko je duga podlaktica? Drugi kažu kost ova u podmak koliko je duga. Znači to je možemo kazati da je možda 40 35 do 50 cm shodno tumačenjima, znači o dužini crnog kamena. I postane danas znači u tome uglu koji se zove jeli, rukn. Gornji dio crnog kamena je crn za koga kaže poslanik da je crnio od grijeha sinova Ademovi. A vi ćemo koji ih. No međutim, ostali dio kamena je bijel. Ostao bijel. I dalje. I dalje u svome prvobitnom izgledu kako je spušten. Tako kaže muđahid u predaj koju bliži Mamel Fakir u svome dijelu Ahbaru Mekke. Vijesti Mekke, a to je braće dijelo koje je štampano u šest tomova. Ima opširnije. Danas sam vidio dijelo od imama Esehavija u šest tomova isto, ali je puno opširnije nego prethodno. No međutim, ovo dijelo su same predaje od Selefa o Kjabi i o Mekke općenito. Sa lancima prenosilaca i sa jako lijepom valorizacijom i ocjenom hadisa. Što koristi čovjeku svakako kada čita o Mekke da može uzeti samo vjerodostojne predaje, da ne čita ono što nije znači provjereno i čija ispravnost nije potvrđena. Kaže Mujahid pogledao sam, kaže, u crni kamen kada ga je Abdullah ibn Zubeir vraćao ponovo kada je Kjaba izgorila, kada je gradio Kjabu, kaže, pa sam vidio samo da je vrh, on kaže, glava crnog kamera da je pocrna, a da je ostalo sve bijelo kao što je bilo kada je spušteno iz dženneta. I kaže Muhammed ibn, ova predaja je slaba, ova predaja je daif, od muđahida, ova predaja nije vjerodostojna. Kaže Muhammed ibn Nafija, el Huzai, kada su, kaže, karamite vratile kamen, kada je vraćen kamen, 339. iđeske godine, gledao sam, kaže, u kamen i vidio sam da je samo vrh njegov crn, a ostali dio kamena da je bijel kakav je bio, kakav je spušten, znači, iz dženeta. I kada je srušena kjaba ponovo, 1039. iđeske godine, zbog velikog a zbog velike poplave koja je bila u Mekki. Ovo nismo spomnjali u prethodnom zato što je poplava Allahov dar. To nije nikako nasilje. Allah je tako htio. Međutim, u prethodnim slučajima koji spomenu, to je nasilje bilo koje je činilo se uh, e, i življavanja nad crnim kamenom i kjabom i časti ovih svetinja. Pa kad se desila velika poplava, tada su muslimani bili prinuđeni da naprave kjabu iz početka. Da je sagrade iz početka. Pa kaže Imam Ibn Alan al-Mekki vidio sam crni kamen I primijetio sam da je njegov ostali dio osim glave, osim vrha tog kamena bijel. Da je potpuno, da je potpuno bijel. Ono što danas vidimo od crnog kamena jesu samo dijelići braća crnog kamena. Vidimo dijeliće crnog kamena. Vidimo u stvari osam dijelića crnog kamena A ni jedan od tih djelića nije veći od datule, nego je manji od datule. Manji od datule. Ono što se nalazi u okviru onome srebrnom, ono nije sve crni kamen unutra, ono crno. To nije crni kamen. I to većina ljudi ne zna. Većina ljudi to ne zna i ne poznaje. Crni kamen se unutra nalazi i smješten je samo u dijelićima, u osam dijelova malih. A ono okolo je crna masa koja liči crnom kamenu, no međutim ko hoće da dotakne i da poljubi crni kamen, mora poljubiti sredinu. Jer ako poljubi sa strane, da dotakne, tomu se računa, nije dotakao, nije dotakao crni kamen. Pa je znači obavezno da dotakne one djeliće koji se smatruje od crnog kamena, koji su povezani. Ja ću vam sada pokazati slike da vidite kako to izgleda. Kakvi su djeliće, ljudi ne poznaju, znači kako izgledaju, kako izgledaju e, ti djelići i gdje je to smještano, gdje da dotakne, znači crni kamen. Ovdje imate, na ovoj slici vidite, ja sam zaokružio, kad se ću vam podijeliti, možete vidjeti. Ja sam zaokružio ove djeliće, evo ih ovdje. Ovi djelići, znači, sitni, osam njih, to je crni kamen. Ovo sve okolo nije crni kamen, znači izrezita većina onoga što je crno nije, ne smatra crnim kamenom, nego ovi samo djelići unutra. Ovo je ista ta slika, znači samo ne zaokruženo. Ti znači djeliće unutra, ovo, tačno se vidi djelići odvojeni, oni crni kamen. Dok ova okolo masa znači ne pripada crnom kamenu. I ovdje imamo jednu sliku koju je nacrtao poznati Hapat, e, čovjek koji se bavi znači, rukopisima i onim, onim crtanjima, čeh Mohamed Tahir al-Kurdi, koji je stavio providan list i prenio sa crnog kamena ovdje. I s druge strane nacrtao kako ovo izgleda. Evo pogledaj, tačno ima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dijelova. E ovo je prava veličina njegova. Ovo je prava veličina, znači prenešena sa crnog kamena. A ovo vam je uveličano. Ovo vam je uveličano. Ali nijedan od ovih dijelova nije veći od čega? Od datule. Pa znači u njegovom originalu, u njegovom originalu to u stvari izgleda, to izgleda ovako. To izgleda ovako. Ovdje se znači ovi trni, moći se kasnije svi vidjeti ove listove. Da vidi znači gdje treba dotaknuti kada čovjek dođe do crnog kamena, gdje treba poljubiti da bi se računalo da je dotakao šta? Crni kamen u protivnu, znači nije, nije dotakao crni kamen. Često se postavlja pitanje, ako je crni kamen pocrnio zbog ljudskih grijeha, zašto sada ponovo ne pobijeli zbog imana koga mu se mani pokazuju? Tako? Tako kažu oni koji logikom razmišljaju. Ha? koji rokom razmišljaju, tako kažu. Mi kažemo, uzvišeni Allah nije htio time da kamen crni i bijeli. Nego je htio da pokaže ljudima, ako kamen crni zbog grijeha, šta onda sa ljudskim srcima? Da tako? Ako kamen može pocrniti zbog grijeha ljudi i taj kamen njemu je muka od insana, kako onda ljudsko srce, šta biva sa njim, kako ljudsko srce može pocrniti? Pa time je htio da dokaže to, a nikako znači da, da dođe znači do mijenjanja oblika crnog kamena ili njegove boje. Ovdje je još bita jedna stvar koju ukazati, koja nije direktno vezana za crni kamen, ali ja sam se odlučio da je spomenem zbog toga što je blizu crnog kamena. A to je nešto što se zove El Multezem. El Multezem. Šta je to muhteze? Između crnog kamena, tog ugla, i vrata kjabe imate jednu prazninu, otprilike neka dva metra. više 2,20, i 2,5 metra, da imate prazninu do kjabe. To se vraća zove mjesto, cijeljene sestre, to se zove El Multezem. Bileži imam Ibnu Mađe i Ebu Dawud i Rekutni i drugi sa dobrim lancem prenoslaca od Abdullah ibn Amra da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam je priljubio svoje grudi i svoje lice na to mjesto. Pa ono što ide ljude da su na ostalim mjestima uz kjavu kao pijavice, ono je sve notarije. No međutim, na ome mjesto lijepo je čovjeku da priljubi svoje, svoje grudi i svoje lice, gledvanove, na taj dio. Na taj dio. I to je došlo, znači, u dobroj predaji, koju bilježe Ibn Mađe, Jebu Davud i drugi. I bilježi imam El Fakihi i Bejheki u svom dijelu Sunani El Fakihi u svom dijelu Ahbar Mekke. Od Ibn Abbas sa dobrim lancem prenoslaca da je rekao između crnog kamena i vrata Kjabe kada čovjek stane i dovi Allaha Đelešanuhu kaže ako Bog da vidjet će da mu je Allah uslišao ono što je dobio. Da mu je Allah uslišao ono što se što je dobio. I bilježi vam Al-Faki sa dobrim lancem proslata od Ebu Zubeira, da je rekao, vidio sam Abdullah ibn Amra, vidio sam Abdullah ibn Amra, ibn Abbasa i Abdullah ibn Zubeira, kako stoje na tome mjestu. Zato zove Al-Multezem, Jultezem, znači, uz koga čovjek biva. Stalo je uz njega. E taj dio, sunete znači da čovjek stane uz taj dio, i braćo moja predaje od Selefa su brojne. Ja sam samo uzeo nekoliko predaja ovdje napisao i spomenuo o, o tome, no međutim predaje o tome su brojne, koje govore znači o El Multezem. Pa je to je znači isto dio koji je posebno vrijedan, znači koji se nalazi između crnog kamena i početka vrata Kjabe, kažemo u dužini dva metra ili malo više. Odlike crnog kamena. Crni kamen ima brojne svoje odlike, Mi ćemo spomenuti neke od njih. Ono što je došlo u vjerodostojnim predajama, a nećemo vas zamarati sa nečim što nije vjerodostojno. Prvo, došlo u vjerodostojnoj predaji u kojoj Ibn Abbas kaže crni kamen je Allahova desnica sa kojom se rukuje sa ljudima na zemlji. Kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom za ovu predaju kaže Ibn Tejmije, imam Sanani, imam El Busiri, da je vjerodostojna. A kaže Ibn Hajar da je dobra. No međutim, kažu neki učenjaci da je ovo Ibn Abbas uzeo od koga? Od Ehlul Kitaba. Da je to od Israilijata. Iako to nije potvrđeno, pa ostaje da se to riječ od Ibn Abbas. To riječ Ibn Abbas, koje ne govori tek tako po svome mišljenju. Ovo se prenosi kao hadis od poslanika, sallam, ali ta predaja nije vjerodostojna. Znači, ispravno da Ibn Abbas rekao da je crni kamen, Allahova desnica na zemlji, da se rukuje sa svojim robojima, kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom muslimanom. Druga odlika crnog kamena jeste da je on jedan od dženeckih visera. Kaže poslanik, sallallahu sallam, u hadisu, koga nam prenosi Amr ibn Las, Abdullah ibn Amr ibn Las, prenosi moj hadis, kaže, crni kamen i mekamu Ibrahim, to su, kaže, biseri od dženeckih bisera. To su dva dženecka bisera. Da uzvišeni, Allah Žešanu kaže, nije njihovo svjetlo uklonio, obasjali bi sve što je između istoka i zapada. Znači, crni kamen ima kao Ibrahim bi osvjetila zemlju kao što sunce obasjava. Ili više od toga. Ali Allah je Žešanu uklonio njihovu, njihovu svjetlost. I ovaj, i ovaj hadis je rodostan i ocenio imame Neovi i šeha Albani. A u rivajetu kod Bejhekija kaže da Allah nije uklonio njihovu svjetlost, odnosno da je Allah uklonio njihovu svjetlost zbog ljudskih grijeha. Pogledajte braći insana. Pogledajte šta insan radi i kakvu nepravdu i fesad i nered po zemlji sije. Allah je uklonio, kaže njihovo svjetlo, zbog ljudskih grijeha, a da to nije učinio, obacjala bi sve što je između istoka i zapada i kada bi se god, kaže, pojavio čovjek sa tjelesnom mahanom, bio bi izlečen od njih. Čovjek šepav, čovjek uh, ovakav, onakav, razboli se epidemija nekakva, to bi se riješilo. Znači, bili bi ljudi liječeni od tih a, e, tjelesnih mahana i, kaže, ne bi došao bolestan do njega da ne bi ozdravio. No međutim, hoće insan da bude sebi nepravedan. Hoće insan da bude sebi nepravedan. Kaže da upredo imam, e ne ovi šeh Albani da je vjerodostojno. Treća odlika crnog kamena jeste da on spušta iz ženeta. Da je crni kamen spušten iz ženeta. Ibn Abbas kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spušten je crni kamen iz dženeta bio je bijeli od mlijeka pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha kaže imam timizi za ovaj hadis da je hasanun sahih da je vjerodostojan i hadis je zaista vjerodostojan a u predaji kod imama Ahmeda i hvala Allahu na ovoj predaji koje nam je poslanik sa osvijem pojasnio, pa kaže, skušten je crni kamen iz dženeta, bio je bijeli od snijega, pa je pocrnio zbog mušričkih grijeha, zbog grijeha mušika. Nije hvala Allah zbog grijeha muslimana. Nego zbog grijeha mušrika. A u trećoj predaji da je bio bijeli nego što je srebro. Bio je bijeli od srebra. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Las, u predaji koja ima dobar lanac prenosilaca, da je Džibril došao poslaniku Salao Seleme, odnosno da je došao sa ovim kamenom i ženeta i rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, odnosno, proste kaže, Abdullah ibn Amr ibn Las, budući da je kamen među vama, iskoristite dobro tu priliku. Zbog bereketa. Jer bojati se da će se kamen vratiti tamo odakle je došao. A došao je pred Ibn Abbasa, koji ima slab lanac prenoslaca, da je rekao Crni kamen i Mekamu Ibrahim su dva dženecka bisera. I vrat će se odakle su došli. Znači vrat će se gdje? U, u dženet. Međutim, ova predaj Ibn Abbasa nije vjerodostojena. Od odlika crnog kamena jeste to što je poslanik sa osrme ljubio crni kamen. I zar može biti veća čast za mu'mina da poljubi mjesto i da stavi svoje usne tamo gdje je stavio poslanik sallallahu alejhi ve Pa Aisha radijallahu ta'ala anha bi okretala posudu Ibn Abbas i svi jedva čekali da Allahu poslanik popije s mjesta gdje s tog mjesta, pa bi s istog mjesta pio. A oni su bila sahabi, bolji od nas. Pa mi smo preći da poljubimo i da dotaknemo ono što je činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Spominje imam Zahebi u svom djelu Sijer, da bi dolazio da bi dolazio Sabit el Bunjani kod Enesa i doticao bi njegovi ruku i ljubio je. Pa kaže, šta to radiš? Kaže, kako da ne, ne ljubim ruku koja je dotekla tijelo poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa Jedna od odlika isto crnog kamena jeste da dodje crnog kamena briše grijeh. Došlo u hadisu, koga bilježi imam Ahmed i Nesai, sa ispravnim lancem prenoslaca od Abdullaha ibn Omara, da je poslanik sa osallam rekao doticanje crnog kamena oprostite, ovdje se radi o crnom kamenu i o jemenskom uglu. Kaže, doticanje crnog kamena i jemenskog ugla brišu grijehe sa čovjeka. Pa i to je jedan, jedna od odlika crnog kamena. Isto tako od odlika crnog kamena jeste da će crni kamen na sudnjem danu biti veći od džebela, od brda Uhud. Veći crni kamen od brda, uhud, i da će se dočiti svim onim koji su ga dotakli sa istinom, odnosno sa lijepim nijetom. Kaže Abdullah ibn Abbas, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, crni kamen će na sudnjem danu imati jezik i dvije usne i potvrdit će i posjedočit svima onima koji su ga dotakli. Kaže Hakim i Zahevi da ova predaja je vjerodostojna, a Imam El Bejhefe kaže i bilježije kaže u stvari mame neovi da je bilježi mame Bejhaki u same sunanu i kaže da ispunjava muslimove kriterije. I kaže Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sa osvrame rekao crni kamen je dženecki biser. Pocrnio je zbog mušiških grijeha. Biće poslan na sudnjem danu, biće kao brdo uhud, tako velik. I svjedočit će svima onima koji su ga dotakli ili poljubili sa Dunjaluka. Kaže imam Tirmizi da je ova predaja, da je ova predaja dobra. Isto tako od odlika crnog kamena jeste da uzvišen je Allah prima dovu kod njega. Da Allah prima dovu kod crnog kamena. Kaže Ibn Omar kod jemenskog ugla imaju dva meleka koji, koji donose i govore amin kada čovjek uči neku dovu. A mi znamo da se tu uči koja dova. Rabbena atina fi dunja hasana. Iako je mnoga ulema pregovorila tome hadisu i kažu da je slab. A tu kaže ima dva meleka koja viču amin na vašu dovu. A kada je kod crnog kamera ima bezbroj meleka koji izgovaraju. No međutim, ovu predaj bilježi vam Lezraki u svome dijelu Ahbaru Mekke. I ja sam pokušao da nađem njihov njen izvor nakon duže traženja nisam uspio. Ne znam znači i resornost ove predaje. I danas sam otišao u knjižaru i našao sam knjigu Ahbaru Mekke od imama Lezrakija. No, uđutim, kada sam je otvorio, vidio sam da je jako slab urađen, slaba valorizacija hadisa i onda nisam htio nikom povod knjige, jer opet nema ocjene, opet nema ocjene hadisa. Isto tako, navodi se Dina Abasa da je rekao da čovjek što god da zatraži kod crnog kamena da će mu to uzvišeni Allah uslišati, no međutim ne znam vjerostojnost. I opet sam od Ibn Abbasa da je rekao da čovjek koji dođe i dovi kod crnog kamena da će mu biti to uslišano, pa su neki kazali o Ibn Abbas, a ako bude dovio brže od mu, ako ga dotakne brže od munje, samo ga takne, kaže da i ako bude brže od munje, znači samo onako u prolazu ga dirne, jer ne može čovjek uvijek znači, prići da dotakne crni kamen od velike gužve, kaže kako god da uradi, bit će mu znači, uslišano. I navodi se u predaj isto za koju ne znam ispravno snjenu, koji su bili živame lezraki, su ovaj djela hvaru Mekke, da je Džibril došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, a na njemu prašina. Pa ga upitao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, o Žibrile, što si upraši? Pa kaže, bio sam pored crnog kamena i kaže, toliko se tamo meleki svojim krilima gužvaju oko crnog kamena, da su me, kaže, svega uprašen. Allah najbolje zna ispravnost, ispravnost ove predaje. I na kraju, neki islamski učenjaci, kada spomnijem jele, odlike, neki islamski učenjaci smatraju da je crni kamen nazivao selam poslaniku sa Allahu alaihi wa sallam u Mekki. Mi znamo hadis kada je mama muslima da je Allahu poslanik sa Allaho rekao ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije poslanstva i dan danas ga znam. Neka olema smatra da je to crni kamen. To nije potvrđeno, to je znači samo mišljenje. Međutim, kada se govori o odlikama i vrijednostima crnog kamena, onda spominju i ovo. I čak neki spominju da je to došlo u rivajetima, no međutim, Allah najbolje zna da ti rivajeti nisu, nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Uglavnom, ovo je bilo nešto ukratko o istorijatu crnog kamena i odlikama, a nakon toga nam ostaju ostaje skupina fikskih propisa koji se vežu za crni kamen, pa ćemo to inshallah ta'ala možda u nekom od dane druženja kada se vratimo sa mine, moleći Allah te barak da nas uputi na pravi put, da primi naš hađ, da ga uči na vagi dobrih dijela na dan kada neće čovjeku pomoći njegovi sinovi, ni njegovi metak, ni njegova porodica. Kulu ma te smaun, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خير možda prije nego što ostavimo pa mogućnost da se nešto upita, da samo kažemo da je sutra vrijeme izlaska na minu, sutra je dan teruje, osmi dan mjeseca do hijđata i sutra počinje hađ. Sve ovo do sada nije bio hađ, osim onome koje je obavljao kiran ili ifrad, ili bio mufrid, koji je obavljao samo hađ. koji je krenuo hađ ranije, znači od vremena nijeta i telbije, A kod nas, koji smo ovdje u kreće od sutra. Sutra se nijeti hađ. Znači sutra svi do 11 sati najkasnije budete spremni. I suširajte se, zamirišite se lijepo, oškarci, jel? Tuširanje vrijedi za žene bez mirisanja. I nakon toga obuste i hrame. I kada krenemo odavde, onda ćemo nijetiti. Ništa ne morate nijetiti. Kad sjedimo u autobus, kada ćemo onda šta da radite. Uglavnom sutra se izlazi na minu i ostaćemo na mini gore prenoćiti, pa ćemo nakon toga ići naredni dan na arepat i bit ćete znači, upoznati sa svim što se, što se dešava. Isto tako bi volio da da napomenem da pitanja obreda neka braća pitaju. Znači ako nešto nije jasno, neka se pita slobodno. Što ne znamo mi ima učeniji. Pitaćemo učenije. Neko će znati. Odgovor ima za sve neka se pitaju stvari koje se ne poznaju. Da niko ne radi, znači ono što je šarijetski zabrane ili pristup da se uradi. Možda nismo uvijek u stanju da budemo uz hađije i da govorimo, ali su hađije znači bitne, ovaj, duže da pitaju, da se znači ukaže na propis. I isto tako zamolila su me braća naše i susjedne sobe da ponekad naše hađije želeće da vide možda neko braće tamo ulaze u njihov stan onako, otvore vrata i ulaze. Pa čak možda ljudi ponekad uđu i ovaj gornji dio tijela onako, nema ništa na njemu, a tamo ima žena. Pa su malo izrazili vid negodovanja ili kažu, kažu da, da malo o tome nešto progovorimo, znači da pazimo, da ne pogledimo, znači, ovaj, našu braću time, jer svakako da niko od nas ne bi volio, znači, da se pojavi muškarac da uđe tamo u stan žena, tako znači ni, oni ne vole da neko ulazi da izvijeti njihove žene i tako dalje. Pa zvonio braća preko da treba da se znači pokuta ili ako treba nešto iz kuhinje da se pokuta lijepo i da se sačka da neko iziđe u protivnom bolje ne ulaziti jer nije to znači od islamske etike da mi ulazimo u tuđe stanove kao što nije ni od etike da neko ulazi u a, e, naš stan. No međutim to se dešava a mi tamo gleda ne budemo znači od onih koji to, koji to čini. Pa je sutra znači tenuja, možete malo posle saba ospavati, odmoriti, no međutim gledajte da bude do 11 sati, najkasnije svi spremni i molio bi braće posle 11 nikuda da se ne izlaze. Pripremite što trebate do 11. Hranu, sve pripremite, spakujte stvari, što se sa svom ponijeti. Ponesite sa svom stvari koje trebate gore za spavanje, vreće za spavanje ponesite. E, ponesite znači lični pribor svoj za higijenu i tako dalje. U što manjoj torbi. U što manjoj torbi. Što imate manje torbu, ko nema manje torbe, neka sebi nešto malo kupi, to mu je lakše nositi jer mora nositi to sa mjesta na mjesto, teško je to vući po autobusima i tako dalje. Što mu je manja torba, to je bolje. Ona ručna, znači u kojoj može staviti osnovne stvari, veća za spanje, za stane i tako dalje, nešto osnovne stvari, to je najbolje. I, znači, inšao da budemo na okupu, onda ovaj 11 sati, da budemo u sobama, pa kad dođe autobus, tako da odmah možemo, možemo malići. A sutra na večer ćemo da više otala progled nešto vrijednost refata, da znate šta je refat, kakva je njegova vrijednost, pa da se više otala i taj dan i to vrijeme optimalno iskoristi. Sala nagradi svakim drugim. Ko ima pitanja vezani za hađi, za hađske obrede ili za ovo što smo spominjali, budom pitajte. Allah se nagradi. Kako mi nabavljamo na lice za mater? Ali to postoji mogućnost. Za gdje kolica? pa za sa drugi put na minu kad se ide, kad se treba gore, budu vrati gore. Kad gdje neće jedno biti, neće pre, prevozan, tako bi bilo rekla. Kada neće biti? Kad se budemo, kad se budemo vraćali na minu odavde, znači kad završimo ovdje obrede, a, kad završimo ovdje tava, saji koji ima saji, jeli? Brijemo glave, tako kad se vraćamo na minu, tako se vraćamo svi o, a, prevozima. Svako traži prevoz. Svaka bi zamolio braću da, i to ćemo pogovoriti o mini, na mini isto nešto o tome, da podijelimo se opet u grupe u slične onim koji su bile ili da napravimo malu korekciju i tako dalje, tako da hađije koje ne znaju ne idu, znači bez nekoga ko nije će obavio hađ. A svako koji je obavio hađ može svakome ukazati, znači šta se radi, kako se radi i tako dalje. Uglavnom, odlazak, odlazak na minu, odavde ima autobus. Sa mine na refat imamo autobus. Sa refata do muzdelite imamo autobus. Sa muzdelite do mine imamo autobus opet. Tako bi trebalo biti, jedino ako ne dođe ovaj, do izmjene sa strane je li vlasti i tako dalje, da zabrane, a dolazak u Meku i povratak na Minu ponovo nema autobusa. To svako znači radi u svome trošku. To platiti taksi, znači 20 rijala, koliko već biva 30, koliko ko uzme, to koriste ljudi taj dan maksimalno, jer to je njihov bajram, ti taksista on taj dan iskoriste, znači naplate, no međutim, ovaj, sve je to opet u granicama nekakve normale, da čovjek dođe ovdje da obavi to i da se vrati gore. A što tiče kolica, ne mogu te, te kolica ništa ne koriste. Znači ti nećeš... Ja sam njim govorio šeitu, on govorio za majicu. Ne, ne, govori, ti smo govorio za u harem, gore. Evo, harem. Šta si ja druga spominjao u vezi? Ja sam problem na jezbi, pa da gdje nije mogu taksi doći gore, nismo mi bili, nego samo će mreta dozi I to istovario nas i salko imao sa majkom, gore, došla na vrh, gore, jesmo imao šatan. A, dobro, u svakom slučaju, ja sam mislim, znači, za dolazak sa Ovdje. Samine u Meku, to neće koristiti, to je predaleko, neko imaš pješač, ni. A gore što se tiče toga, to se može, znači, riješiti, imaju, imaju ovako lica po, po apotekama, jer se ono nisu ni skupa, puno se mogu kupiti, ne znam koliko su možda 200 rijala, tako lica su. Mogu se kupiti, možete, znači, koristiti, onda bi vaša kolica. A ne znam da ima za iznajmi, da ti dobiješ i da voziš, to sumnjam. To može možda iznajmiti u haremu gdje si tu, pa moraš i vratiti, možeš izvesti napolje. Ali, ali, odovačite vaš kupci, znači, u apote, apoteci imaš onda svoja kolica. Može čak ponijeti kući tamo sa prtljagom i staviti čekirati pa valjda će ona doći kovo. Sam ja pitan, da sam bez tanja kavi, kad se stoji prema kavom, da li gledam predas ili u kavu? Ispravno je mišljenje da se gleda u mjesto sežde. Neka ulema kaže da se gleda ispred kjave u kjavu, no međutim zato nema dokaza. Ispravno da čovjek gleda u mjesto sežde, no međutim, ko digne glavu malo, normalno da čovjek digne glavu od dragosti, radosti, sigurno da nema u tome e, svodno njegovom nije to ništa loše, međutim su nekada gleda u seždu. Ali ako se digne, neka se ne diže više, znači prema nagore, neka gleda u ravninu oči u kjabu, možda bi to i žela moglo proći, jer se prenosi u Buharijevu sa da su ashabi, kažu, znali smo učenje poslanika sa Osaleme na podne po pomjeranju njegove brade. Znači gledali su u bradu u lice, znači poslanika, znači, bar sa strane i tako dalje. Pod, pod ukradom, jeli što mi kažemo, ispod oka. U svakom slučaju neka ne diže glavu nagore više. Jesu. Da li je vredniji dobro, dobrovoljni tavaf ili dobrovoljni namaz? Vredniji je dobrovoljni namaz, jeste. Jer dobrovoljni tavaf a, nema posebni predaj od poslanika, sam sam da je to radio i tako dalje, pa je vrednije čovjeku da čini dobrovoljni namaz, a ako čini dobrovoljni tavaf, i u tome hajde Je li ista nagrada obaviti namaz unutra u harem ili Veća je nagrada, ako Bog da, da se obavi namaz u džamiji uđe, znači unutar u džami da bude nakon toga na polju, a sve dok se sapovi spaju, smatra sa džamijom, i Allah, da se sve čovjek ima nagradu. No, međutim, jednostavno čovjek koji dođe u džamiju, onda bi došao u džamiju, on mora krenuti šta? Ranije, ako dolazi ranije, ko rano rani, vi sve će grabi. A U svakom slučaju on mora znači poraditi u džamiju, pa zbog toga ima znači veću nagradu. Brižnije je pazi na namaz. Od onoga koji iziđe i klanja tu na ulici, iako sapovi spojeni. Tako da je znači najpreće da čovjek klanja, no međutim nije ni to uvijek lahko izvesti, pa čovjek klanja tamo gdje može, pitan više od da ne, zijet, ne zijeti ljude. Jesno. Ove dženaze koje se najavljuju poslije tako namaza, je li to za stanovnike samo Mekke ili se rađi put koji dolazi? dženaze koje se najavljuju. Šta misliš, jel da za stranike, šta time ciljaš? Da samo oni klanjaju ili da oni umiru? Ne, ne, samo oni koji ovdje predstavili stanovnici Mekije i hađe koji dolaze iz cijelog svijeta. Misliš na umrle ili na one koji trebaju da klanjaju dženazu? Na umrle. Na umrle, ne, svi. Kogod da preseli ovdje na džemeratima, desi se slučajno da čovjek preseli da, ovaj, zbog starosti, zbog i tako dalje. Svi ovdje ljudi, ima se svima klanje ovdje ženaze i bili su ukupani ovdje. Svi ljudi. Pa inša Allah, jeste ko presadne se ne boji, ovo će usvojiti džinaz. Šeji, znači, sunetom ako je pošao kranja, sunet kranja, e, u polovi džinaza počinje. Nije razumio da će džinaza se kranjati, sad ima sunet. Neka, ko, ko, znači bude radio, počeo sa sunnetima, a džinaza se klanja, neka klanja, neka završi sunnete. Jer pozvala je ono kaže, vola tubtilu e amalekum, i nemojte kvariti svoja djela. A čovjek ako prekrije pokvario šta? Djelo a tek dženaza obavezna farz vađib nije, jer ima drugi ljudi koji već klanju dženazu i dovoljan broj, tako da tebi je tu fab kifaja, ako hoćeš znači da uradiš, možeš to, ako ostaviš, neće biti griješan. Ako se već počeo sunet, onda završeno. Međutim, znajte, vraćao, da rijetko nakon kog namaza, ovaj, a, eh, da nema dženaze. Ja sam neto bio u osmom mjesecu. Od 18 dana samo jedan namaz nije bilo dženaze. Znači 18 puta 5 pomnožite, koliko je to 90 namaza? ja samo nisam, znači, jedan namaz pa je dženaza. Tako da je, ovo će kazao da, da ima ljeti kad nema hađija da je toliko dženaza. Pa što mi znam da kad, kad nema znači, hađija kad dolazi stari ljudi, umiru i tako dalje. Tako da ovaj, a, očekujte da je posle namaza dženaza i nemojte braći popušta dženaze. Za dženazu je velika nagrada. Čovjek koji klanja dženazu namaz ima nagradu, kaže se, kao brdo uhud. Tolika mu je nagrada. Znači nikako ne čovjek treba ostaviti ženaze, klanjajte ženazu i svako bi volio ovaj da i njemu dosta ljudi klanja dženazu i tako dalje, možda vas zbog vaše dove da oprosti tome mejtu, da vidi iskrenost u srcu čovjeka i tako dalje, pa dženazu nemojte propustiti, koliko možete, klanjajte, nemojte nikome da to inša vam tela dosadi. Jeste. Kad klanjaš sunet, on počeo pa prekidaš sunete iz tog momenta. To je najispravnije, jer ako čovjek završio sunet je pristo fardu, ispravno je. Pa međutim, ispravni namaz. Ali ne, ne isplati se propustiti početni tekbir zbog sunneta. Jer početni tekbir kod farza je vrednije od cijelog sunneta. Kako prekineš sa sunnetom? Prekineš sa sunnetom, predaš vam. To je najispravniji način. Iako neka, da, desno lijevo. Iako neka olema kaže, dok je mu jezin pručio i kane, tvoj namaz je pokvaren. Jer poslanik sa osanom kaže, vadisu, nema namaza nakon i kameta osim propisanog. Pa kaže Ibn Hazm, nemaš potrebe preselamiti dok je odpučio i kamet tvoj namaz više ne valja. Nemaš potrebe spati preselamiti, to je dok i kamet kvali namaz. Međutim, ispravno više to nije tako. Ispravno više da čovjek treba predati, jer ulazi u namaz sa čime? tekbirom, a izlazi iz namaza sa salamom. I treba znači preselamiti i to je najispravnije više neka presalami. u kom god položaju bio. Osim da se nalazi na tešehudu i već pri kraju i zna da može prije nego što imam donese tekbir i da neće zakasniti, nek završi. No, međutim, ako se nalazi na prvom ili na početku drugog rekiata, neka predaje selam i neka pristupi za imam, to mu je bolje vrednije. Jesi? Okay, kako će uraditi čovjek, recimo, ovdje sad, posle parza, recimo, ako ima sunet, sa trener toliko ili zikriš, ili sunet. Znači, počinje džena znalaz. E šta, šta sad? Neka zikri neka zikri kraće, kad po deset puta kaže, subhanallah, alhamdulillah, allahu ekber, po deset puta, i to je došlo u sunnetu. Ili neka odzikri, pa neka nakon toga klanja sunnete, ili neka vidi, pa neka klanja sunnete kad dođe kući. Kad dođe, znači, u hotel, neka pogleda ako ima mogućnost, da klanja sunnete. U svakom slučaju, ovaj, neka ne spaja, znači, sunnete sa farzom. Jer došla je zabrana u sunnetu poslanika, znači da se odmah nakon farza ustaje i sklanji sunnete. Neka treba odzikriti, pa onda Mi kao što na početku namaza odvojimo podneske sunete od farza čime? I kao nekom odvojimo? A na kraju farz taj odvajamo od oni što mi kažemo sun sunneta čime? Zikom. Pa tako da farz ne bi da den došao do pomješivanja, da ljudi kažu ovaj, pa nije više podne četiri kata nego šest. Znate? Tako da onda to se odvoji se farz na početku sa ikametom, na kraju sa ovaj čime. Kao što mi odvajamo Ramazan, dan prije Ramazana, a sahabi dan dva nisu šta? Postili. A poslije Ramazana možeš li postiti prvi dan Bajrama? Je li dozvoljeno? Haram, ne smiješ postiti. Da ne bi slučajno nešto od ševala ušlo gdje u Ramazan. I tako šerijet je to podijelio. Znaš šta je vađiv, šta je farz, pa kad ne mreš da uradiš sunnet, onda kada samo farz, jer farz se ne smije popustiti. Jesi. Tamo recimo teško malo zapanja, ili može posle dženaze panjati sunnet? Može, može, posle dženaze. Jesu nikakve smjene na isto mjesto klanja, samo treba gledati, znači da malo se pomiri negdje gdje mane ljudi prolaze i tako dalje, koliko može da sakrije, jer ljudi ne paze na prolaženje ispred klanjača. Ima, znači, u koja je dozvolila da se u haremu prolazi ispred klanjača i tako dalje, ali ljudi prolaze i kad moraju i kad ne moraju. Nikako ne znači, ne gleda, ide kroz, kroz sapove kao da se hoda, kao da šeta ulicom. Kad se klanja ženaza, da li ženaza klanje, žene klanjaju ženazu? Klanjaju. Žene klanjaju ženazu. Nikakve smetje nema u tome da žene klanjaju ženazu. Žene samo ne smiju pratiti ženazu. Žene znači mogu doći prije ženaze na kabur ili posle ženaze doći da klanjaju sa muškarcima, nema nikakve smetje. Ali žene ne mogu samo pratiti ženazu. A klanjanje nema nikakve smetje da žene klanjaju ženazu. Jeste. I neka ostanu, ako su već na, na ulici, neka klanjaju znači, ženazu sa drugima. Jeste da li postoje određeni dani sad, prije ili posle Bajrama koje je fino postiti, Bajram znamo da ne smije postiti. Znači sutra, preko sutra ili po povratku. Lepo je čovjeku, lepo je čovjeku da posti na dano Arefata, znači petak da posti na dano Arefata, to je velika nagrada i to je spoj skuplje od grijeha narednu i prošlu godinu, no međutim Hadžije neće posti taj dan. Hadžima nije sunet jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na deli, na dan Arefata i pio mlijeko, I neće je posljedan dan Bajrama, neće je posljedan dan Tešrika, ali poslanik sa Osrame kaže, to su dani jela i pića. I govorit ćemo o tim hadisma, i ćemo tala posebno, jer ima i oprečnost između tih hadisa, ima prividna, pa ćemo pojasniti kako, kome i zašto. U svakom slučaju, na hađu je dužan postiti onaj ko obavlja kiran, na primjer, a ne može šta, da zakolje kurban i dužan je da ga zakolje, Znači nije u stanju, hađe nije u stanju zapije kurban, onda će postiti koliko na hađu? Tri dana, a kući sedam. Pa to je puni i deset dana, kako kaže uzvišen, jeste. Tako znači, to je post, znači sa, zbog razloga. A drugačije hađi je bolje da se odmara i da ovaj jede, tako da može znači ojačati svoje tijelo za ibadet. Jeste. Je li problematičan namaz kada čovjek onaj prinuđen da klanja pored žene? Na primjer, u tavaku kad se nalazi Kad se čovjek nađe, znači, pored žene, treba nastoje da pobjegne kuda može među muškarce. Ako nije u stanju, znači da se odmakne, nema kuda, vidi da je sve zatvoreno, neka se odmakne koliko može. Muškarac ne može biti pored žene u safu. To je zabranjeno. Ni pored svoje žene. Muškarac ne može biti u safu nikak pored ženska. Žena mu ne treba pored njega u safu. Tako da, ne može biti muškarac pored ženska u safu. Takvog safa nema u islamu. Samo je saf muškaraca i saf žena. ljudim često puta bog tavafa desi se znači da muško dođe pored ženska i onda ovaj desi se takve problemi. Pa čovjek treba o tome vraćati razmišljati prije. Prije znači ta ezana, prije i kameta, nemojte tavafiti i čekate da zauči i kamet i onda vidi kakva je trka zbrka. Nego znači prije toga na 20 minuta na ancer mjesta vidi gdje se muš, muškarci stacionirali, gdje će teža je mogućnost da tu dođe žena i tako dalje. A ako nakon toga dođe žena, klanjaj na način kako možeš udaljiti se koliko možeš i tako dalje, ali je obaveza prije toga razmišljati. Jer kad čovjek upadne u problem, tu nema rješenja više. Jer nemaš izbora. Lahova. Ako odeš sa svojom ženom, onda je pustiš samo među žene. Zato, zato je lijepo da žena ne ide, ne ide puno dole, znači ovaj, a, a, da se ulazi znači u gužu velikog gdje neće moći nakon toga da nađe izlaz i slično tome. A, još jedno pitanje. A, um, u vezi zadnjih deset dana pre klane korbana, uh, poznato nam je da, ne, da se ne prijemo, da ne šišamo uh, kosu i tako mm. to, da režemo nokte. da li to sad isto ispunjavam, pošto mi koljemo korban? Ti ne kolješ korban. Ti kolješ hedi. A hedi nije korban. Hedi, to je žrtva za hađ. To je isto kako ti je rekao sada, ja koljem akiku. Ti je rekao da je šakiku, nego kolješ šta? Ovdje je samo isto žrtvu kolješ. Ali je ovo potpuno različita stvar, jer ti kolješ kur, e, tu žrtvu radi čega? Radi kurbana ili radi toga što se hađije? Radi toga što se hađije. Što se i moraš zakloti. A da su u svom mjestu ne bi morao, osim ako hoćeš, znači nisi obavezan. Tako da, to je razlika. Tako da ovi propise ne odnose na tebe. Ti sutra se čovjek može se srediti, dotjerati, obući hrame, ovaj, nokte, jeste se srediti, nakon toga jeli, izlazi na, na, na minu. Ali njemu je zabranjeno da to radi kada? Dok je u... Pa ti kad ostaneš, recimo, prvi dan bajnama do 12, nisi ništa uradio. Bio umoran, nego spavati na mini. Svi ljudi su tamo negdje zaklali kurbane i ovaj, jeli, sjeću nokte i ovaj, briju glave i a ti ne smiješ raditi. Jer to nisi, jer to nisi šta? Jer nisi završio sa obredima koji dozvoljavaju da to činiš. Tako da čovjek, znači, sutra dan prije ovoga može da i treba, znači, da dotira, da ukloni dlake sa mjesta sa koji su ukloni dlake i uh, skrati brkove i tako dalje. Brada se ne dira. Bradu nemojte dirati, nemojte zahnuti sa bradom. Bradu pustite kako jeste, ona najbolja. Neće vas zamarati. Ovaj, I, znači, osjećaj nokte i tako dalje, a nakon toga dok je u ihrama ne smije ništa toga raditi. Ne smije ništa toga raditi. Kada skine ihrame, ponovno ubiva, znači, nakon, ovaj, nakon e, ovih stvari, kada učini dvije, bija mu sve dozvoljeno, a kada tavati, onda mu biva dozvoljeno, znači čak i njegova supruga. Jeste. To je isto velika gužba, sad onaj, da čovjek ne može onaj, čim se kako postupio, planjati onako kako može onaj... Tu je razilaženje među islamskim učenjacima, čovjek će planjati u svakom slučaju kako može, međutim je razilaženje da li će činiti nekome seždu na leđima ili će činiti seždu, znači, od samo glavom, pomjeranjem glave, znači, tu je razilaženje među islamskim pravnicima, a u svakom slučaju čovjek treba nastojati da spusti glavu na seždu. Znači, kako može. Zato je, znači, ovo je sve, znači, vezano za prije razmišljanja. Imate mjesta gdje znači nema veliki guži. Znači čovjek koji je u tavafu. I ako tu čeka u tavafu i da nađe mjesto, tu će možda veliki problema. Jer sam dođe skupina ljudi i stane, oni nemaju kuda. Kruže, kolaju, kolaju, kolaju i dođu samo stanu na jedno mjesto. I ti ne možeš onda učiniš seždu. Tako je bilo nakšan. Ispred mene je bila skupina ljudi koji su sapova par ispred i došlo tu stalo, stala skupina desetak ljudi i žena i ovi ljudi koji su u sapu imaju dovoljno mjesta, ne mogu učiniti seždu i stoje, ne klanjaju, nego stoje, ne znaju dalje propisa, a ovi ovi ovaj ne mogu otići odatle. Tako da čovjek treba znači izbi, bježati od tih mjesta gdje se mogu pojaviti tako grupe, znači da razmišlja prije toga na namaz. Allahu akbar. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Klinac ili na web portalu www.kesem-news.com.